Euh, la Soule euh, a toujours été une terre d'accueil pour les migrants, s'est construite à travers ça. Donc euh, bon voilà, italien, Sibeua izan euh, da beti errefugiatien batzari gune bat. Italia edo Espainia edo Portugaletik jintzen jentiek garaian. Egun, jentek aipatzen deitade hoi. Hanitxe errefugiatu hoien familiakoak dia. Eta herrietako bizian parte hartzen die. Pefosta guai agitzen dena ez da bate bergaiza. Behar die integratu jiten Ukrainienne errefugiatu horiek. Euh, non, il n'y aura pas de camp de migrants sur Tardetz. Entzündut gaiza hanik, eta heben eran nahi dut, ataratzen estatiala errefugiatuen kampamentuik. Ideia euh, da, denen biltzia eta elkartasuna jakustie jente hoien errezebitzaz. de gens qui ont envie de faire quelque chose.